Değerli kardeşim, Allah katında değer kazanman için müttakilerden olmaya çalışacak. Sıkıntın var. Çıkış yolu arıyorsan muttakilerden olmaya çalışacaksın. Şeytanın vesveselerinden korunman için muttakilerden olmaya çalışacaksın. Bu dünyada işlerin kolay yürümesi için muttakilerden olmaya çalışacaksın. Günahın bağışlanması için muttakilerden olmaya çalışacaksın. Cenneti arıyor isen muttaki olmaya çalışacaksın. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle güzel son muttakilerin içindir. Cennete tek müttakileri girer. İnna ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz müttaki olanıdır. Takva bir salih amelin neticesidir. Kardeşimiz duyduğum kadarıyla ibadeti İslam şartları erkanları anlatmaya çalıştı. İşte o ameli yapıp imtihanda kazandı insan o takvaya nail olur. Onun için bakın Allah Azze ve Celle tek Bakara suresinde güzel amelin sonu yani sahibi o ameli güzel bir şekilde kitaba ve sünnete muvafık yapmış ise inşallah takvaya kazanmış olur. Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي insanlar o sizin ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize kulluk ve ibadet ediniz ki korunur muttaqilerden olasınız. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. الحج أشهر معلومات فمن فرض الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جبال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هاج بلمان أي لارضة هر كم او أي لارضة هاجك لندنا فرض إدارسة أرتق هاجدا رفخ فسوق وجدال يخطر Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Bir de azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı da takvadır. Gene Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenü ittakullah الله سبحانه وتعالى بزلري أمر ديور متقي والمامز أمر دار سبحانه وتعالى تقوى نذر متقلين لين نذر Onu da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Takvayı Hazreti Ali tarif ediyor. Ali ibn Abi Talib Allah kendisinden razı olsun. Dedi ki takva el-havfu min el celil Bir, Allah'tan korkmak. وَالْعَمَلُ بِالْتَنْزِيلِ İnan kitaba amel etmek. Yani Kur'an. Üç, وَالْرِضَى بالقليل az bir şeye de razı olmak. Dört والاستعداد ليوم الرحيل yani yolculuk gününe kıyamet günü için ahiret günü için hazırda bulunmak. Fıkha anladın mı şimdi? İşte sahabeler Allah razı olsun kendilerinden böyle takvayı adam değerlendiriyor. Allah'tan korkmak. Allah'ın kitabıyla amel etmek. Allah'ın kendisine vermiş olduğu şeye razı olmak. Ve ahiret gününe de hazır kıtada bulunmak. Başkası ise takvayı şöyle tarif eder. Hazreti Ömer Allah kendisinden razı olsun. Ka'b el-ehbara suraf. Takva nedir? Ka'bun el-ehbar dedi ki ya emir el-mu'minin. Sen dikenli bir yola gittin mi hiç? Evet dedi. Peki ne yaptım? dedi ki elbiseni yani yukarıya kaldırıp öyle gittin. Elbiseme diken girmesin. Tutmasın. Dedi ki takva odur. Nasıl? İşte haramlardan sakınmak. Başkası ise takvayı şöyle tarif eder. Takva Allah Azze ve Celle seni emrettiği yerde bulmak ister. Ve yasakladığı yerden de seni orada bulmamak. Hulasa takva Allah'ın əmirlərinə boyun tutmək və yasaqlarından da yaxınmaq deməkdir. Evet. Takva kişiyi Allah katında değer kazandırır. kişiyi Allah Azze ve Celle'nin cennetine koyar. Kişinin sıkıntısını gideriz. Önümüzde gelecek Allah'ın izniyle ayetlere göre konuşulur. Bakın Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ey iman edenler! Allah'tan korkun. İşte bu takva işte. Ve sağlam söz söyleyin ki Allah işlerinizi yoluna koysun. Ve günahlarınızı bağışlasın. Gene Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Sıkıntıya düştün. Problemin var. Sıkış arıyorsun. Allah'tan sor. Takva sahibi ol. Muttakilerden ol. Allah Subhanahu ve Teala sana bir çıkış yolu verir. خرط قيخ مش الله سبحانه وتعالى بني طرحا في دير ومن يتق الله يجعل له مخرجا هل كندا الله تنطو طرحا الله أنا بلتقخ ينو نصيب داش ذا أنو أقلنا ذا هيالنا جل ميجد بريون دن rızıklandırır. Takva ile işler kolay yürür. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Ve her kim Allah'tan sakınıp korunursa Allah onun işine bir kolaylık verir. Allah diyor. Cebimizden bir şey çıkartıp sizlere söyleniyor. Allah'ın kelamıdır. Subhanahu ve taala. Takva ile günah bağışlanır. Ve ecir Allah katında büyütülür. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ظهركم الله طن طرقارسا الله أمن ختلارنا ذا اجرني بيتر تقوى إلى كنتيو ayırt edecek bir furkan verir Allah Azze ve Celle takva sahiplerine. Ne zaman? Sıkıntı anlarında. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu in tettekullah yec'allekum lekum furkana ve yukessir ankum seyyiatikum ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم باقا متقيلرا فيريلان مكافأتلر كيمدان ملك الملوك جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى أي إيمان إذنلر أير الله تن قركب ساكنر خانس أو سيزا إي إلى kötüyü ayırt edecek bir furkan verir. Kötülüklerinizi örter. Size nasirat eder. Allah Azze ve Celle amelleri muttaki olan kişiden kabul eder. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurur. إن الله يتقبل من المتقين الله أنجر متقي لردن قبل ده بيروف سبحانه وتعالى تقوى إلى الله قاتن ده بجميل كدي ديار قاتن الله الله عز وجل قرآن كريم ده بيجي اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Haberiniz olsun ki Allah katında en değerliniz Allah'tan en çok saklanıp korunanızdır. Takva ile güzel son kazanılabilir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurur. Vel akibetu lil muttakin. Ve o güzel son korunan takvalılarındır. Takva ile yer ile gök genişliğine cenneti kazanılabilir. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Koşuşun. Ne için? Rabbinizden bir bağışlanmaya ve bir cennetteki eni gökler ve yer genişliğidir. Muttakiler için hazırlanmıştır. Allah bizleri muttakilerden eylesin. Takva ile cennete atar nehirleri kazanırız. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ف۪ي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ melikin Melikin, melikil muluk yanında bulunman için muttakilerden olmalı. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Kuşku yok ki muttakileri cennetlerde ve ırmaklarda kenarlarında güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. Kıyamet günde kişi azabı gördüğü zaman muttakilerden olmasını temenni eder. Allah Celle Celaluhu dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de. Allah Subhanahu ve Teala tövbeyi arz ederken o günahkarlara tashkitda bulunuyor. Çünkü Rabbil Alemin Subhanehu ve Teala rahimdir. Gafurdur. Affı sever. Rahmeti gazabına gitmiştir. Subhanehu ve Teala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله De ki ey kullarım ama kendi nefslerine israf eden kullarım Ey günahlar, günah işlemiş kullarım tövbe edin. İstihar edin. Ümidinizi Allah'tan çekmeyin. Niye? Çünkü Allah tüm günahları bağışlar. Neden? Çünkü o gafur rahimdir. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Allah'a dönün. Allah'a dönün. Neden? Çünkü bir gün gelir nefis der. En tekule nefsun ya hasrete ala ma ferrattu fi cembillah. Eğer kine tövbe etmezseniz. Dönmezseniz çünkü o gün gelecek hasretler çekersin ama fayda olmaz o zaman. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله درس تأسسي درس çünkü ben öyle bir durumlar işlemişim ki kimin كمن حق الله الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين استصان sanki Ya Allah bir dünyasındaydı. Sanki ben oyun oynuyormuş gibiydim der. Ev tekule لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول veya Allah bana hidayet bilseydi elbette ben sakınanlardan muttakilerden olurdum. الله عز وجل هركسي هدايتك الله سبحانه وتعالى هركسي هدايتك أما إرشاد هداية رار توفيق هداية رار إرشاد هداية هركسة برمش حتى قارنجايا برمش آريا برمش كافرة برمش هركسة برمش Ama tevfik hidayeti seçtiği konularına onu iyicene değerlendirmek lazım. Takva günahların bağışlanmasına vesiledir. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de diyor. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم أيار كتاب أهل إيمان اتسلر دي ذا الله تنقر سلر دي متقي دي او سلر دي مطلقا قصورların لرن ارتار örter ve nimeti bol cennetlere sokağa sok.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 Takva ile kişiyi şeytanın vesveselerinden ve onun şerrinden Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون muhakkak ki takvaya erenler onlar şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca iyice düşünürler. Bir de bakarsın ki gördürücüdürler. Şaşmazlar. Allah'ın izniyle. Muttaki kişi hidayeti Kur'an-ı Kerim'de bulur. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi. Bakara suresinin ilk beş ayetini bir okuyak. Bakalım kimlerin vasfı burada geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lilmuttakin. İşte o kitapta muttakileri için hidayet vardır. Kimlerdir onlar? Vasıfları. Onlar geyba, gayb meselelerine iman ederler. Namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bunlar kimler? Muttakiler. Allah subhanehu ve teala diyor ki bu kitabımızda muttakiler için hidayet var. Kimler onlar ya Rab? Onlar işte gaybe inanırlar. Allah varlığına inanırlar. Allah Azze ve Celle rububiyetine inanırlar. Allah bu kainatın yaratıcısı olduğuna, idarecisi olduğuna, her şey onun tedbiri altında olduğuna inanırlar. Allah Azze ve Celle uluhiyetine inanırlar. İbadeti tek ona sarf ederler. bununla beraber namazı ikame ederler. Ve kendilerine Allah tarafından gelen rızkı da işte muhtaç olan kişileri de unutmazlar. Onlar hem sana indirilene hem de senden önce indirilene iman ederler. Bunlar aynı zamanda ahirette şüphesiz ve kesin bir şekilde inanırlar. Ahiret kabir azabı, sırat, mizan, o arkalarda insanların mahşerde iken cennet cehenneme inanırlar. Görmediklerine rağmen evet inanırlar. Babunda hiç şüpheleri yoktur. Ulaike ala huden min Rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte bunlar Rablerinden bir doğruluk üzerindedirler. Ve işte yine bunlar kurtuluş muradına erenlerdir. Allah bizleri onların zümresine ilhak etsin. Gene muttakilerin vasfı var Kur'an-ı Kerim'de. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizden bir mağfirete ve en gökler ve yeryüzü genişliğinde olan cennete koşusun. O cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Peki kimlerdir ya Rabbi? Vasıflarını bize söyle ki biz de onlardan olmaya çalışalım. Allah subhanehu ve teala sufilerin, muharriflerin gizlediği gibi Allah gizlemez. Hakkı beyan ediyor ki çünkü kullarını sever. Nedir sufiler? şunu çok tekrar ederler duyarsınız. Ala inna evliya Allah la khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Bitti. Peki kimdir bunlar? Söyle ki biz de onlarla yaşayalım, onlardan olalım. Biz de onlar gibi yapalım. Yok. Ala inna evliya Allah la khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah'ın dostları Bu haktır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama kim kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edip takva sahibi olanlardır. İşte Allah subhanehu teala onları vasfetmiş. Allah'ın dostu olmak için hakkıyla iman et ve müttakilerden olmaya çalıştı. İşte eli gökler ve yeryüzü genişliğinde olan cennete koşuşun o cennet müttakiler için hazırlanmıştır. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي الشَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْبِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Vasıfları şöyledir. İşte böyle bir vasıfta bulunman lazım ki işte takvayı kazanmak için. Kimlerdir ya Rabbi? Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Kızdıklarında öfkelerini yutarlar. Çok zor değil mi? Öfke yutmak zor bir şey. Nefis bunu kabul etmez. Bana bir kelime dedi, elli sene değil. Şunu dedi, sen daha kötüsünü der. Çünkü öfke Yutmaz. Ama Allah için olacak. Korkudan olmayacak. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste men kerana gayran kim ki öfkesini yutarsa ve huve kadirun ala yuzide o gücü var o öfkesini isterse karşı tarafa istediği şeyi yapabilir ama yutar. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنْفِذَ Gücü vardır. Ama bununla beraber ne yaptı? Yuttu. Peki cezası nedir Allah katında? دَعَهُ اللّٰهُ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde o kıyamet arsalarında insanlar o durumda iken çok tehlikeli, şiddetli bir duruş. Allah onu kaldırır. İhmilen دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين دار أي قلم بني لكين إسكاني يطر استاسيت حور العين دانسيت استدغنسيت onun için öfke yutmak. هلا hele kime karşı? Kardeşine karşı. Hele hele kime karşı? Abine karşı. Hele hele kime karşı? Senin metodunda olan bir Müslüman karşı. Allah Subhanahu ve Teala billahi bizlerden istemedi mi ki imanlı olan kişilere karşı zillet kafire karşı şiddetli olmazsanız Allah Subhanahu ve Teala sizleri yok eder daha iyi topluluk gittirir. Ama maal esas biz biz birbirimize karşı ne yapıyoruz? Öyle bir kim besleniyor bazenlerinde ya sanki karşı taraf Yahudi imiş gibi. Allah korksun. Bu tehlike bir şeydir. Başka bir hadisi de okuyoruz. Uygulamıyoruz. Nedir? Men tereke şey'en lillah avvadahullahu hayran min. Kim ki Allah için bir şey bırakırsa Allah ona daha iyisini verir. Genel olarak bunu kabul etmek lazım. Peki muttakilerin bu Kur'an-ı Kerim'de olan vasfı ne yaparlar? Bakın ne yaparlar. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Cimrilik yapmazlar. Çünkü cimriliği Allah sevmez. Cimri insanı Allah sevmez. İmanlı olan kişiler de sevmez. Cennet de onu sevmez. Çünkü o Allah'tan uzak. İnsanlardan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır. Allah korusun. Kızdıklarında öfkelerini yutarlar. Ve insanların kusurlarını affederler. Peygamberimizde sallallahu aleyhi ve sellem misallar veriyor size. Muttakilerin efendisi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mekkeliler Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Ziyarından çıkarttılar. Adını aldılar. Ashabını öldürdüler. İşkence çektirdiler. Evet. Onun için Mekke'den çıkarken ne diyor Allah Resulü? Ey Mekke! Sen bilirsin. Sen yerlerin en senin yanında en sevimli yer. Senin ehlin beni çıkarmasaydılar ben çıkmazdım. Bu vasfı konulan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den 10 sene sonra Fatih olarak gelir. Mekke'ye girerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem övünerek, kibirlenerek girmedi. Ya başını eğilerek girdi. Dedesi üzerinde sallallahu aleyhi ve sellem. Eysa Allah'a tevazu ondan sonra girer. içeriye hicre girer. Çıktıktan sonra herkes ona bakar. Dünün bu adam onu zulmetti. Öbürü ona çattı. Öbürü ashabına bir laf attı. Öbürü ise ashabın birini öldürdü. Dünün sihirbaz, deli, sapık, yalancı diyen kişiler hep orada. Gücü var mı istediğini yapmak? Ha vallah. Herkes ne yapacak düşünüyor. O da biliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bana ne zannedersiniz? Yani ne yapmamı zannediyorsunuz? Çünkü muhakkak onlar bir şeyler yaptı kiler bunlar bu adama onun için acaba intikamını alır mı? Almaz mı düşüncesindedirler. Ne zannedersiniz? Dediler sen güzel kardeş sen yeğenimiz ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İzhebu fe entumut tulaka sizi azat ediyor. Gidin. Böyle bir ah Kimden gelebilir? Allah Resulü muttakilerin efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem gelebilir. Sahih hadisinde, hadiste geçtiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla gazvetü zâtir rikâ'ten dönerken bir vadiye indiler. Ve sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere oturup dillenmesi için öyle güzel gölgeli bir ağaç ararlardı. Neden? Çünkü onu nefisleriyle, mallarıyla, canlarıyla, her şeyle ona fida ederlerdi. Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız başında bir ağaç bölgesinde oturur, kılıcını atar ve orada uyar. O uykudayken bir tane müşrik adam gelir, kılıcı çeker ve çeker çekmez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyanır. Kılıç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başına musallat oluyor. Müşrik tarafından. Men yemnâuke minni ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Seni benden kim korur? İşte yakin. Sebat. Allah. Allah derken adamın eli titreyip kalıp çeremişti. Bakalım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilmişsin nasıl adama karşı tavır. Kılıcı alıyor. Deneyecek. Kılıcı aldıktan sonra Peki seni benden kim korur? Affet ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şehadet gittirir misin? Demiyor! İşte bunun karşılığında hey İslam'a gir. Yoksa senin kelleni uçururum. İslam'a girir misin? Hayır. O zamanın kafirleri bile nifak yok. Tamam ben imana girdim kandırayım Muhammed'i sonra kaçayım gideyim. Nifak yok kafirdir. Müşrik ama yok. Hınala'nın dediği gibi. Beni Hanife'nin lideri o zaman. İslam'ı kabul etmiyorsun. Yok. Bırakıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Git. Ama adam kavmine gitti. Dedi ki vallahi لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ Vallahi öyle bir adamın yanından geldim. İnsanların en hayırlısıdır. İşte el-afmu indel makdira gücün var iken intikam edebiliyorsun. Reddiye yazabiliyorsun. Ama sen Allah için bırakıyorsun. Affediyorsun. Bu ayeti bakın bir tane cariye kadın Ömer bin Abdülaziz'in yanındaydı. Allah rahmet eylesin. Bir şeyi kaldırırken öyle cam gibi ya da su ne diyorlar işte ona? Ha? Ha. Alırken kaldırırken düşürdü kırdı. Sinirlendi. Akıl göz. Akıllı. Sinirlenirken Ömer bin Abdülaziz bu cariyeyi Kur'an-ı Kerim'i kullanıyor. Bak muttakiler ona Allah'tan kork dediğiniz zaman doğur. Neden? Çünkü Allah'la onu korkutuyor. Ama çok insana Allah'tan kork dediğiniz zaman ya biz ne yaptık? Ne yapmadın sen? Neyi işlemedin? Onu bana söyle. Allah Azze ve Celle Peygamberine ne demiş? Ya eyyühen nebiyyü ttakillah. Ey Peygamber Allah'tan kork. O korkmuyor muydu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Korkanların ta zirvesindeydi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi bu kadın? Dedi ki vel kâzimînel gayb. Ayet okumuş. Öfkelerini yutarlar. İmanlı olan kişiler. Ömer bin Abdülaziz bu ayetten gafil değil. Dedi ki tamam ben öfkemi yuttum. وَالْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ İşte insanları affedenler. Sana da affettim. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsin olan kişileri de sever. Seni azat ediyorum dedi. Evet. Böyle biz uygulayabilir miyiz? Anladınız? Yoksa anlamadınız. Onlar bir kabahat işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarlar da derhal günahlarına tövbe istiğfar ederler. Kimler bunlar? Muttakiler. Onlar bir kabahat işler, işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarlar da derhal günahlarına tövbe istiğfar ederler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlar ki? Hem onlar yaptıklarına bile ile ısrar etmezler. Allah bizleri onların zümrelerine ilhak etsin. والله بيبقى خواصف الرضا bas. Zikr etmekte bu makamda inşallah fayda getirir. Allah Subhanahu ve Teala Furkan suresinde şöyle buyurur. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Rahman'ın kulları yeryüzünde ağır bastılıkla yürüyenlerdir. Cahiller kendilerine laf attığında aldırmazlar. Çünkü onlar başka bir şeylerle meşguldürler. Cahillerle işleri yoktur. Selam deyip geçerler. Bir de vasıflarından وَالَّذ۪ينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Bizde ne kadar eksikler var. Onlar Rablerine secdeler, kıyamlar ederek yatarlar. geceleri horlamakla değil Allah'a anıp dua ederler. Sahabeler bu kadar geniş diyar nasıl fethettiler? Okuduk mu? Hiçbir onların hayatları açıp da bunlar kısa zaman ilen. Nasıl bu kadar fetih yapmışlar? Hiç biz sorduk, soruşturduk mu? Rivayet edildiğine göre Kadisiye Savaşı'nda şimdiki çok az diyorum kurt demem de köpekler tarafından Irak'ı her biri bir yandan bir şey koparmak için toplanan kişiler orasıydı Kadesiye Savaş. Halid ibn Velid, Sa'd ibn Ebi Vakkas ve benzeri o zatlar işte fethettiği yerdir. Bunlar diyarlarından uzak ehlinden uzak bir şeyleri yok. Birleri aç kalır. iki, üç, beş gün. Rostum'un vasfettiği gibi Rıb'i bin Amir Rostum'un görüşmesine gidiyor o haliyle. Bir at üzerinde arka kuyruğu bu tarafa gider, başı bu tarafa gider. Zayıflığından. O haliyle Rus'un diktatörüne karşıydı. Ya Arap siz dünen bir şey değildiniz. Ne oldu da size? Allah Azze ve Celle bizlerden bir peygamber gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona iman ettik ve biz tuttuk. İnsanları insanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dinlerin, diyanetlerin işte mecusi diyanetin zulmünden İslam adaletine. Dünya darlığından ahiret genişliğine çağırıyor insanları. Dostum dedi ki adamlarına gördünüz mü böyle bir konuşma? Bu konuşmayı bu kelamı nasıl kazanabildi bu adam? Muhammed'e iman ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar bu vasfettiğin vasiyetteyken vaziyetteyken fetih biraz gecikti. Aralarında nehir var. Aşamıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas Allah kendisinden razı olsun. Pomutanın birine dedi ki git bak asker ne yapıyor? Hangi durumdadır? Gece, gündüz değil. İşte biri onları nasıl vasfetmiş. Geceleri kıyam, gece gündüzleri kıyam ve cihad ile geçiren o zatlar Allah kendilerinden razı olsun. Evet. Gece komutan çıkar ve gezer. Bir, on, beş, elli, yüz, bin değil. Binlerce insan. Çadır çadır. Bakıyor ki birileri Kur'an-ı Kerim okur. O gecede evet. Birileri tesbih eder. Birileri kıyam yapar. Sücütte. Birileri dua eder. Döndü ve Sa'd ibn Ebi Vakkas'a geldi. Ya Sa'd vallahi ordu hepsi ibadettedir. O zaman yarın sabah var. Sabah olup olmaz hemen gidin. Allah fetheder. Ve böyle gerçekten Allah subhanehu teala fetheder. Hatta rivayet yani bu tabii ki Allah azze ve celle onlara vermiş olduğu keramet su üzerinde yürüyenler oldu. Ama biz kerameti nasıl değerlendiriyoruz? Şeyhin biri oturmuş, tavla bu kadar oldu. Sünnetten ancak kazanlar belirler. Mevlütler. Her birinin boy lisesi bu kadar oldu. İki 3 tane de avrat var. O hay hay hu hu keramet var. Çaydan gelir, 3 tane bardak su kaldırmaz. Diyor ki Sofi sen mürid şeyh ona üflemiş 300 kişiye bir çay içirdik. Keramet. Keramet böyle değil. İşte keramet salih amelin neticesi bir de Allah Subhanahu ve Teala keramet o şahs için değil. Kendisinin mensup olduğu yere şereftir, makamdır. Ve Allah Azze ve Celle kerameti kişiye verir Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini yüce tutmak için. Farisiler onları görünce dediler bunlar insan değil cindir. Hastalar vefat olur. Evet değerli kardeşlerim. İşte Rahman kulları yeryüzünde ağır başlıkla yürüyenlerdir. Cahiller kendilerine laf attığında aldırmazlar. Selam deyip geçerler. Bakın ayet kişi nasıl olmalı? <coughs> Çünkü sen bu dünyada yaşayacaksın. Cahiller çok. İşte cahil senin yolunu kesebilir. Seni meşgul eder. Hedefine ulaşmaman için. Onlar işte vasıflarından salam verip onlara onlar Rablerine secdeler, kıyamlar ederek yatarlar. Onlar şöyle derler. Ey Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Geçmiş ve geleceğin günahı bağışlanmış olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Rabbinden cenneti ister ve cehennem azabı ondan uzak tutmasını ister. Aleyhissalatü vesselam. Ne kadar biz gafletteyiz. Ne kadar biz dalmışız. Allah bizleri hidayet etsin. Ey Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Şüphesiz onun azabı daimidir. Muhakkak ki orası ne kötü bir yerleşim ve yaşam yeridir. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de tasarlar. Ne cimrilik ne de at sonra muhtaç orta vasat onların bu konudaki tutumu ikisi arasında orta bir yoldur. Evet. Onlar Allah'la birlikte başka bir tanrı, başka bir mabudu dua etmezler. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa ağır bir cezaya uğrar. Onun azabı kıyamet günü katlanır. Orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip iman ederek salih amel işleyenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah bunların kötülüklerini iyiliklere dönüştürecektir. Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Subhanahu ve Teala. Kim tövbe edip salih amel işlerse o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Allah bizleri tövbe edenlerden eylesin. onlar yalan yere şahitlik etmezler. Yapmazlar. Duydukları kelimenin önünde biraz dururlar. Tesebbüt ederler. Bizim halimiz gibi değil. İstanbul'da bir kelime çıkar. Mardin'e ulaşıncaya kadar 99 kelime oluyor. Hep kötüden. Kime ulaştıysa ona beş tane ekler. Kime ulaştıysa beş tane ekler. Takva sahibi adam bunu yapmaz. Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Ama biraz önünde durmuyoruz. وَاِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا Şayet size bir fasık hani haberi getiren her kimse Eğer kine iyi taraftan getirmediyse, kötüden almışsa o fasıktır. Şayet size bir kişi bir haber getirdiyse ne yapın? Hemen siz araştırmadan yazın. Kötüleyin demedi Allah Azze ve Celle. Araştırın. Araştırın. Hele hele bu Müslüman ise. Hele hele bu davacı ise, hele hele bu alim ise, hele hele bu tanıdığın bir insan ise. İşte Allah'tan korku takiden Allah'tan korkuyun değil. Dinin Allah'tan korkması lazım. Kulağın herkese, gözün herkese, vücudun tüm azaları Allah'tan korkması lazım. Çünkü gözün zinası da Kulağın zinası var. Elin zinası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Evet. Onlar yalan yere şahitlik yapmazlar. Bu böyle? Evet. Böyledir aslında falan kasette böyle söyledi. Falan yerde şunu dedi. Böyle hep bunlar olmaması lazım bir muttaki, bir takva sahibi insanın yanında. Boş ve faydasız bir şeyle karşılaştıklarında oradan sükunet ve ağır başlılıkla geçip giderler. Boş. Bir adam senin yanında oturur, beş saat senin kalbini hasta estağfurullah. Faydası yok. Bu adamın yanından kaç. Kaç! Çünkü bu sana zarar verecek. Bakıyorsun bir oturmuşlar. Hep dedikodu. Hep kelam. Hep makine dönüyor. Hep boşta. Öyle kişilerin yanında otur. Nasihat edebilirsen et. Gıbe varsa hiç durma. Neden? Çünkü ve izâ semi'tum bir topluluk Allah Azze ve Celle'nin ayetini çiğniyor ise boş kalan bir Müslümanı gıybet ediyorsa nasihat edebiliyorsanız edin. Yoksa kaçmazsanız siz onlardan olursunuz. İnnekum izen misluhum. Ortak olursun. Nasıl ki bir masa üzerinde rakı içiliyorsa sen de oraya oturursan hiçbir şey yoksa sen de onlarda haramda ortak. Müslüman nefsini tenzih eder. muttakiler sıfatı taşıman için işte Allah Azze ve Celle'nin övgütleri önünde biraz durmak lazım. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleriyle öğüt verildiğinde buna sağır ve kör kesilmezler. Sanki duymuyor. Ya nasıl yaparlar? الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم O kişiler Allah Azze ve Celle adını anılır anılmaz onun yanında ne yapar? Kalbe titrer! وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Çünkü Allah'tır o. Azim olan Allah zikrediliyor. Onun için Salih'in biri diyor ki oğluma öğretirsen Allah andığım zaman sesli an ki o onun kalbine yerleşsin. Allah korkusu Subhanahu ve Teala. İşte muttakiler Allah Azze ve Celle has kulları böyle kendilerine öğüt geldiği zaman nasihat geldiği zaman, Allah anıldığı zaman, Allah'ın ayetleri onun yanında okunduğu zaman ne yapması lazım? Böyle sağır cana gitmez. Ne yapar? O kişi dinler ve imanı artması lazım. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri biraz sarsınır. وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Allah'ın ayetleri anıldığı zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Rablerine de tevekkül ederler. Onlar kimlerdir? اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا İşte hakikat, hak olan mümin kişiler onlardır işte. Allah bizleri onlardan etsin. Onlar kendiler için yaşamazlar. Bencilik. Kesinlikle. Mum nedir? İmanlı olan kişi, takvalı olan kişi mum gibi kendisini muma benzetmek lazım. Aniden eşit gitti. Mumu getirin. Mum ne yapıyor? Başkaları yakmaz kendini yakar öbürlere aydınlık ışık vermek için. İmanlı olan kişi de böyle olmalı. Bunlar bu durumdayken kendi nesillerinden faydalı, salih insanlar isterler. Onlar şöyle derler. Ey Rabbimiz bize eşlerimizden soylarımızdan gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü ferahlatacak çocuklar ihsan ve ikram eyle. Ayrıca sen bizleri sana saygısızlık etmekten sakınan muttakiler. Bakın muttakilere önder yap. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imame. İste istediğin zaman cilve iste. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki cenneti istediğinizde bazıları diyor ama bir ayağımız bir cennete girsin. Ya sen cömert kişiden istiyorsun. Hazineleri hiç bitmeyecek Rabbil aleminden istiyorsun. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? İzâ seeltumullâha fes'elûh el firdevsil a'lâ yüksek olan Firdevs'ü isteyin. Biraz gayretli ol. Gayretli ol. Yüksek bir himmet sahibi ol biraz. Onun için bunlar dualarında Ya Rabbi bizleri de muttaki olan kişilere ne yap? Gönder. Yap. Peki bunların Allah katında cezaları nedir? Bakalım işte onlar ettikleri sabırlara karşılık cennet köşkleriyle ödüllendirilecek olanlardır. Onlar orada selamla, esenlikle karşılanacaklardır. Kimlerden? Melekler. Selam. Allah bizleri ve sizleri, ehlimizi, Müslümanları o zümreye ilhak etsin. va Alloh bizlarning halimizni isloh etsin الله بجلالي متقي لا دمي اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله في در رازيوسن ايدي نجيوسن وابو درنك خروج الارض الله الله در رازيوسن قادر ترمزان دهاتنا رازيوسن Kardeşler 15 dakika sonra Ezra Hoca'nın konteninde sayma olacak. Soru soran varsa hocamızdan Tamam. Başkanı geçsin. Tamam.